บุ๊กทูห้าสิบห้าชินเซชิจินชินเซชิจินชการทำงานมุงกะมุงกะคุณทำอาชีพอะไรคะเเชฟา Ce faceți p r o f น s i ลเชฟ Ce faceți p r o f e s i น n a ล สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Soțul meu este de profesie medic. Soțul meu este de profesie medic. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Eu lucrez cu jumătate de normă ca și asistentă medicală. Eu lucrez cu jumătate de normă ca și asistentă medicală. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ În curând vom primi pensie. În curând vom primi pensie. แต่ภาษีสูงมาก Dar impozitele sunt mari. Dar impozitele sunt mari. และค่าประกันสุขภาพก็สูง Și asigurarea medicală este scumpă. Și asigurarea medicală este scumpă. nu ia pen anacor Ce vrei să devii odată? Ce vrei să devii odată? visawakon. Vreau să devin inginer. Vreau să devin inginer. nu หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย să studiez la universitate. Vreau să studiez la universitate. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด Eu sunt practicant. Eu sunt practicant. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก Nu câștig mult. Nu câștig mult. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Fac practică în străinătate. Fac practică în străinătate. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน Acesta este șeful meu. Acesta este șeful meu. ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Am colegi drăguți. Am colegi drăguți. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ La prânz mergem întotdeauna la cantină. La prânz mergem întotdeauna la cantină. ดิฉันกำลังมองหางาน Caut un post. Caut un post. ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว Sunt deja de un an șomer. Sunt deja de un an șomer. ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก În țara asta sunt prea mulți șomeri. În țara asta sunt prea mulți șomeri. กรุณาไปที่ www.book2.de